بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته باب أدب اليتيم حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن شميسة العتكية قالت ذكر أدب اليتيم عند عائشة رضي الله عنها فقالت إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه اجمعین اما بعد 68 باب باب تعدیب یتیم ادب کردن یتیم ادب الیتیم یعنی تعدیب کردن یتیم ما در اثر قبلی از ابن سیرین داشتیم که میگه که تعاملت در سرپرستید به یتیم همچون فرزندت باشه اگر نیاز به کتک باشه کتکش هم بزن همچون فرزندت تعامل باش بکن برای تربیتش اصلاحش شما شمیسه عتکی رحمه الله میگوید که نزد ام المؤمنین عایشه سوال شد از ادب کردن یتیم فقالت انی لاضرب الیتیم حتی ینبسط ام عایشه میگه میگه من یتیم رو میزنم ولی هرچند که یعنی منظور که خودش رو بندازه روی زمین بغلطه روی زمین چون معمولا بچه اینطوریه بعضی از بچه ها نه همیشه نه همه بچه ها گری میکنن و خودشون روی زمین میندازن خب این از باب تربیته این از باب تربیته و از باب یادآوری بگم که نوع تعامل مرد در تربیت با زن متفاوته دار کتک پدر یک بارم باشه در طول عمرش فراموش نمیکنه ولی مادر اگر هزار بار بچه رو بزنه هیچ وقت یادش نمیاد من یادم نمیاد از مادرم چقدر کتک خوردم ولی از پدرم یک بار خوردم یادمه نمیدونم شما هم همینطوری دانه ما باید این آثار را کنار احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بذاریم رسول الله صلی الله از باب خطاب به مردا میگه مرو صبیانکم بالصلاه فی السبع واضربوهم فی العشر او کما قال علیه الصلاه والسلام بچه را به نماز فرا بخونید اگر هفت سالشون شد بیارید با خودتون مسجد که نماز باهاتون باشن اگر ده سالشون شد کتکشون نزنید مگر برای نماز ترجمه دقیقش اینه که بچه رو به نماز فرا بخوانید اگر هفت سالشون شد و اگر ده ساله شدن نماز نخوندن اونا رو کتک بزنید خب این ترجمهش شیخ البانی رحمه الله برداشت از این حدیث از درسایی که میگیره میگه که از این حدیث چنین برداشت میشه که زدن بچه زیر ده سال حرامه زدن بچه میگه چرا؟ میگه در سن ده سالگی کتک زدن درست شد اونم به خاطر بزرگترین واجب اونم نماز نه در غیر نماز نه در غیر نماز برای نماز فقط اجازه داریم از سن ده سالگی بچه رو کتک بزنیم ولی زیر ده سال چی رسول الله صلی الله علیه و میگه مرو سبیانکم بالصلاه فی الصل اونا فرا بخونید به نماز از سن هفت سالگی ولی کتکشون حق داریم بزنیم در سن هفت سالگی هشت سالگی نه سالگی نه چرا چون فرمودن چی وضربوهم فی العشر ده سالگی این یک مسئله یعنی یک زاویه که ما باید بهش نگاه بکنیم یک زاویه دیگه بحث کتک زدن گفتم کتک زدن مادر انسان کتک مادر را فراموش میکنه برخلاف کتک پدر اینجا مولانا عایشه از رفتار خودش میگه و اونم در تعامل با یتیمان خودش چون برادرزادهش بودن انسان برادرزادهش مثل فرزند خودشه عزیز مثل بچه خودش برادرزاده انسان خواهرزاده انسان عزیزم پیش انسان و امولین عایشه به عنوان یک مادر به اینها نگاه میکرد بحث هوایی نبود نه اینجا فرزندان برادرشن برادر اینجا امولین عایشه از رفتار خودش میگه تنبیه میکنم تا جایی که خودشون رو روی زمین میندازن یعنی تا این حد کتکشون یعنی میزنم که دست بکشن از اون کار اشتباهی که انجام دادن یا از اون کار اشتباهی که انجام میدن با بعدی قال المؤلف رحمه الله باب فضل من مات له الولد حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم 69 باب از ابواب صحيح ادب مفرد باب فضل من مات له ولد کسی که بچهش فوت بشه فضیلتی هم هست براش بله حدیث ابو هریره حدیث شماره 106 رضی الله عنه اللهم اغفر لأبي وأمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين نمیمیره برای یکی از هر فردی از مسلمانا سه فرزند ثلاثه من الولد حالا میاد احادیث بعدی دو تا فرزند یاد میشه ما چند تا حدیث داریم بر, بر همین معنا سه فرزندی از یک فرد مسلمانی فوت نمیشه فتمسه النار الا تحلت القسم یعنی آتش جهنم حرام میشه بر اون شخص الا به اندازه اینی که اون قسمه بهش عمل بشه یعنی به اندازه اون قسمی که الله یاد کرده که من کسی که عمل ناشایستی را عذاب میدم به اندازه ای که مرور فقط بکنه بر اون جهنم از اون عذاب جهنم بهش میرسه وگرنه جهنم بر اون شخص حرامه حالا معناش البته چون اگر بخوام ترجمه تحت لفظی بکنیم این چی میشه کسی نیست از یکی از مسلمان ها که سه فرزنده حالا ولد اینجا آمده ولد وقتی که یاد میشه هم دختر و هم پسر رو در بر میگیره کسی نیست که سه فرزند این دختر و پسرش فرقی نمیکنه فوت بشه و از آتش جهنم به او برسه مگر به اندازه اینکه اون قسمی که الله یاد کرده به اندازه اون عذاب ببینه از اون آتش بهش برسه تا اینکه عذاب ببینه حالا ما چند تا مسئله داریم در این حدیث مسئله اول که در شرح این حدیث میاد که امام بغوی میگه در شرح سنه میگه که منظور این حدیث اینه الا قدر ما یبر الله قسمه فی وهو قول الله عز وجل و این منکم الا واردها فإذا مر بها وجاوزها فقد ابر قسمه الله بعد اندازه که قسم یاد کرده که هر کسی وارد جهنم بشه اون شخص وارد جهنم میشه یعنی بدون که عذاب ببینه منظور این حدیث اینه یعنی عذاب جهنم نمیبینه فقط از روی جهنم رد میشه از مسلمان ها کسی که سه فرزندش رو از دست بده سه فرزندش از دست بده یعنی هر کسی حتی اون کسی که به گریبانش بزنه حتی اون کسی که بی صبری و بیتابی بکنه نه اون کسی که میاد در حدیث بعدی احتساب اجر کنه یعنی در مقابل این مصیبت صبور باشه احتساب اجر بکنه همینطوری نیست دو تا حدیث کنار این حدیث اگر گذاشته بشه فهمش روشنتر و واضحتر میشه یک بحث تحله قسم که الله از قصه ایوب یاد میکنه در قرآن قسم یاد کرده بود که زنش کتک بزنه بعد الله متعال در قرآن میگه و خود بیدک ضغثا فضرب بهی ولا تحنث یعنی سوگند تو رش کن خوشه ای از گیاه دستی از گیاه رو بردار به تعداد اون ضربه هایی گفتی بزن قسم یاد کرده بود که صد ضربه شلاقش بزنه صد خوشه از اون علف رو بر میداره گیاه رو بر میداره دست از گیاه وقتن یعنی شاخه از گیاه به اندازه که تو سوگندت شکسته نشه همسرت رو بزن الله از ایوب پذیرفت که قسمش ادا بشه دیگه قسمش و سوگندش شکسته نشه و اینجا هم همینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد میکنه الا تحلت القسم یعنی به اندازه که الله قسم یاد کرده و این منکم الا واردها قسم الله یاد میکنه که باید همه از جهنم رد بشید همه باید وارد جهنم بشید هرچند که کسانی که از روی جهنم رد میشن چون همه باید از روی جهنم رد بشن یعنی وارد بشن از روی جهنم به بهش برسن این وروده و این منکم تا جایی که حتی رسول الله صلی الله علیه و میپرسن حتی تو یا رسول الله بگه بله کسانی همچون نور رد میشن کسانی چهار دست پا کسانی میدون و الی آخر این یک قسمت قسمت دوم حدیث دیگری داریم در بحث همین احتساب اجر یعنی نوع تعامل فرد در مقابل از دست دادن عزیزش مهم رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمان اذا مات ولد العبد قال الله لملائكته کسی وقتی که فرزندش میمیره الله به ملائکش میگه اذا مات ولد العبد قال الله لملائکته قبضتم ولد عبدی فرزند بندم را ازش گرفتی فیقولون نعم فیقولون قبضتم ثمره فواده یعنی جگرگوشش را ازش گرفتید فیقولون نعم بله فیقول ماذا قال عبدی بندم چی گفت الله میدونه که بندش چی گفته این بخاطر اون عزت و شرفی که اون بنده داره همون حدیثی که گفتم لا یزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتی احبه الله محبت این بنده رو داره جبرئیل رو صدا زده این بنده رو دیدی چی گفت چی گفت گفت چی فیقول حمدك واسترجع گفت الحمد لله انا لله و انا الیه راجعون این صبره انسان عزیزش رو از دست بده از فرزندانش خصوصا و بعد بگه انا لله و انا الیه راجعون والحمد لله من والله دیدم یک پیرمرد مسنی دیدم سبحان الله لحظه ای که لحظه ای که بهش گفتن بچت جوان بچهش فوت شده اولین چیزی که گفت گفت الحمدلله با لبخندی گفت الحمدلله این برام خیلی جالب بود بعد بیاد این حدیث افتادم که الله میگوید بعد به فرشتگانش به جبرئیل میگه فیقول الله ابنو لعبدی بیتا فی الجنه و سموه بیت الحمد ابن لعبدی بیتم فی الجنه برای این بندم خونه و منزلی در بهش بسازید و اسمش را بگذارید خانه حمد این ستایش الله را گفت گفت الحمدلله اسم خانش هم بذارید الحمد این پاداشه این پاداشه و این جایگاه منزلت خاصیه که برای هر کسی نیست بله حدیث بعدی قال المؤلف رحمه الله حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي عن طلق بن معاوية عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت ادع له فقد دفنت ثلاثة فقال احتضرت بحضار شديد من النار حديث شمرية سد هافت حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم زني ومن نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي بتشاش فقالت ادعو الله له و در روایت دیگر اومده انه یشتکی انما اخاف عليه مریضه منم میترسم شاید بمیره بعد اینجا در ادامه حدیث میگه فقط دفنت ثلاثه ست از از بچه‌هامو دفن کردم یعنی سه تا از بچه‌هام مردن فقال رسول الله صلی در پاسخ به اون از باب تسلیت و دلداری میگه احتضرتی احتضار حضار دیواره احتضرتی به حضار بر حذر شمردن بازداشتن منع یعنی با دیواری سخت احتضرتی به حضار شدید با دیواری سخت از جهنم من شدی یعنی از آتش جهنم باز داشته شدی بین تو و جهنم فاصله الله انداخت مخاطر صبر در مقابل از دست دادن سفرزندت این پاداش بزرگ الهی در مقابل صبر و شکیبایی انسان در مقابل مصیبت ها بله، حدیث بعدی قال المؤلف رحمه الله حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد الجريري عن خالد العبسي قال مات ابن لي فوجدت عليه وجدا شديدا فقلت يا ابا هريره ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخي به انفسنا عن موتانا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول صغاركم دعاميص الجنه حديث شماره 108 از كتاب ادب مفرد امام بخاري صحيح ادب مفرد البته عن خالد العبسي رحمه الله قال مات ابن لي یکی از بچه‌ام فوت شد فوجدت عليه وجدا شديدا میگه سخت اندوهگین شدم ناراحت شدم طبیعیه رسول الله صلی الله علیه و سلم ابراهیم فرزندش فوت میکنه روی پاهاش میگه ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن چشم اش میریزه قلب اندوهگین میشه طبیعی بشره فقلت يا ابا هريره رضي الله عنه ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخي به انفسنا عن موتانا چیزی نشنیدی از رسول الله صلی الله علیه و سلم که سبب آرامش و تسکین و دلداریمون بشه دلداریم خصوصا من بشه در از دست دادن مردگان و از دست دادن عزیزانم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و میفرمایند صغاركم دعامیس الجنه صغاركم بچه هایتون فرزندان نوله حالتون که فوت میشن دعامیس دعامیس اصل دعموس به مسافر گفته میشه به کسایی که گشت و گذار میکنن از این ور ور در اصل این گفته میشه اینجا حالا میاد در احادیث بعدی که چگونه والدین خودشون برای رفتن بهش بدرقه میکنن دست پدر و مادرشون میگیرن این دعامیس اونجا واضحتر و روشنتر میشه بچه های شما در بهشت گشت و گذار میکنن جلو شما با شما خواهند بود این رو رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه به ما فرمودن ابو هريره رضي الله عنه میگوید که این شنیدم از رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایت صحیح مسلم چنین آمده يتلقى احدهم اباه و در روایت قبل از وارد شدن بهش میگه اون بچه پدر و مادرش رو میبینه یا پدرش فیاخذ بثوبه و بيده دستش رو میگیره یا پیرانش رو میگیره كما اخذ انا بصنفه ثوبك هذا میگه که پیراهن یا دست پدرش رو میگیره همونطور که من دست تو رو گرفتم این آلبانی در شرح این روایت میاره الان غیر اشتباه نکنم از گفته ابو هریره هست قال فلا يتناها او قال فلا ينتهي یعنی فلا يتركه یعنی رهاش نمیکنه پدر مادرش رها نمیکنه حتی يدخله الله و اباه الجنه تا اینکه پدر و مادرش وارد بهش بکنه یعنی دست پدر و مادرش رو میگیره این دعا دست پدر و مادرش اون نهال اون بچه کوچک میگیره تا پدر مادرش رو وارد بهش بکنه دست پدر مادرش رو میگیره عصای دستشون میشه در اون صحنه محشر تا اینکه پدر و مادرش رو وارد بهش بکنه بله حدیث بعدی قال المؤلف رحمه الله حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة قلنا يا رسول الله واثنان قال واثنان قلت لجابر والله أرى لو قلتم واحد لقال قال وأنا أظنه والله حديث سدو 109 الصحيح هذا مفرد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و میفرمایند من مات له ثلاثه من الولد کسی که سه از فرزندش را از دست بده فاحتسبهم احتساب اجر یعنی طلب اجر داشته باشه در مقابل این مصیبت یعنی سب بکنه شکیبا باشه بیتابی نکنه بر گریبان خودش نزنه پاره نکنه بر سر صورت خودش نزنه زمینگیر نشه خونه نشه عزاداری بیشتر از سه روز نداریم چون بعضی هستن زمین گیر میشن بعد از از دست دادن عزیزشون میشینن تو خونه دیگه دست به سیاسفیدی نمیزنن بیرون نمیرن کسی را دیگه نمیخوام ببینن نه مؤمن نبا چنین باشه باید در مقابل این مصیبت شکیبا باشه صبور باشه و همیشه الله را به نیکی بستایه ستایش کنه یاد بکنه الله حکمتی داره یکی از حکمت فقط گوشه از حکمت را الله به ما گفته در سوره کهفی که هر جمعه میخونیم این هم برای دلداری ما هست قصه موسی و خضر که همه میدونیم خضر و موسی علیه السلام و الصلاة این دو نفر وقتی که الله بهشون دستور میده که برن به یک شهری از شهری به شهر دیگر تو یکی از شهرها بچه را میبینه الله دستور به خضر میده موسی مطلع نیست بر این قضیه بچه ها را میکشه به قتل میرسونه خب دستور داشت از طرف الله خضر اونم پیامبر بود موسی علیه السلام تعجب میکنه میگه چرا این کارو کردی میگه سب کن بعد قضیه کشتی پیش میاد بعد قضیه اون دیوار پیش میاد که همتون میدونید نیاز به تکرارش نیست خب بعد از حکمتش خزب به موسی مطلع میکنه میگه این صبر نکردی به خاطر این بود الله میدونست که چی میشه آخر عاقبت این پسر و پدر و مادرش الله رحم در حق اون پدر و مادر کرد انسان که از آخر عاقبتش نمیدونه الله هست که از آخر عاقبت میدونه و مطلع بر غیب هیچ کس از ما نمیدونه به خاطر همین هست که ما باید الله را بستاییم حتی در مقابل مصیبت چون انسان خیر خودش و خیر فرزندش نمیدونه خیر فرزندش رو نمیدونه شاید فرزندت بزرگ شد گمراه شد بلای جونت شد اما اگر در این نوع نهالی رفت حداقل مجدش هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که چی دعامیس گشت و گذاران بهشتی که در بهشت گشت و گذار میکنن از این ور به اون ور و دست پدر و مادرشون رو میگیرن اونا رو وارد بهشت میکنن و این فضیلت فضله انسان باید در هر حال شکرگزار الله باشه قلنا یا رسول الله و اثنان اگر دو تا فرزند کسی از دست بده قال و اثنان همینطور اگر کسی دو تا فرزند از دست بده قلت لجابر تابعی میگه گفتم به جابر بن عبدالله رضی الله عنه والله ارى لو قلتم واحد لقال اگر شما میگفتید یکی میگفت بله یک نفرم اگر کسی یک فرزندی از دست بده اونم اونم بهشتی میشه جابر بن عبدالله میگه قال و انا اظنه والله والله منم همین گمانو میبرم گمان منم بر اینه فضل الهی رحمت الهیه بر اون کسی که صبور شکیباست در مقابل مصیبت های تلخ الهی بله حدیث بعدی قال المؤلف رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنا لا نقدر عليك في مجلسك فواعدنا يوما نأتك فيه فقال موعدكن بيت فلان فجاءهن لذلك الوعد وكان فيما حدثهن ما منكن امرأة يموت لها ثلاث من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة فقالت امرأة أو اثنان قال أو اثنان كان سهيل يتشدد في الحديث ويحفظ ولم يكن أحد يقدر أن يكتب عنده حديث شمارية سدده الصحيح هذا مفرد حديث أبي هريرة رضي الله عنه يغفر الله له ولأمه جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال زني من نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفت يا رسول الله إنا لا نقدر عليك في مجلسك نمیتونیم در مجلسة حضور پیدا بکنیم فواعدنا يوما نأتك فيه یک براي ما بذار سر کلاس درست موعظت ما هم باشیم یک جلسه برای ما هم بذار این حرص زنان صحابه میرسونه بر چی؟ بر علم چون علمه که به انسان بصیرت میده با غیر علم انسان جاهله انسان در گناه و معصیت میفته فقال موعدكن بیت فلان موعد شما وقتی که متعلق به شماست فلان وقت در خونه فلانی فجاءهن لذلك الوعد اون وقتی که گذاشته بود برای اونها در همون موقع رسول الله صلی الله علیه و حاضر میشه در منزل فلانی از اون صحابی رسول الله صلی الله علیه و که یاد نشده اسمش چون مهم نیست مهم حضور رسول الله صلی الله علیه و در اون منزله و نشستن با اون زنها و کان فی ما حدثهن در اون مجلس صحبتی که با آنها داشت چنین بود خب الان اینجا ابو که نبود ابو داره از زن صحابی نقل میکنه در علم حدیث به این چی میگن روایت صحابی از صحابی مراسیل صحابه مرسل صحابیه صحابی از صحابی دیگر نقل و صحابه هم همه عدولا لازم نیست که ما بدین منزنه کی بود مهمه نه حدیث هم کجاست حدیث در صحیحینه هم از حدیث ابو سعید خدری نقل شده هم از حدیث ابو هرره در اون مجلس به زنان چینی توصیه کرد خب اینم یک مسئله دیگر هم میرسونه که مردان صحابه هم حریص بودن که رسول الله صلی الله علیه و به زنان چی گفته در اون مجلسشون جویای علم بودن براشون مهم بود این همه نشستن خودشون پای رسول الله صلی الله علیه و الان یک جلسه خاص شده برای زنا از اونم نمیخوام محروم بشن حرس ابو هریره و ابو سعید خدری بر سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیخوان یک حدیث ازشون فوت بشه ابو هریره شب روز با رسول الله در مسجد در سفرش هر جا میره با رسول الله صلی الله علیه و که بشنوه و ببینه این همه حدیث شنیده از رسول الله صلی الله علیه و ولی که اینجا یک دونه هم براش سخت سنگینه نباید فوت بشه زنا شما چی شنیدید چی گفت تو؟ ما من کنه میگه فرمود به اون زنا چینیم از جمله چیزایی که فرمود ما من کن امرا از شما زنا کسی نیست یموت لها ثلاث من الولد که سه تا زن در اون روایت ها من الولد اینجا ثلاث من الولد فتحتسبهم احتساب بکنه احتسابش یعنی صبور باشه شکیبا باشه در مقابل اون مصیبت گریبانش پاره نکنه بر سر صورتش نزنه بیتابی نکنه الا دخلت الجنه الله اكبر مگر اینکه وارد بهش بشه یعنی پاداشش بهشته فقالت امراه و اثنان کسی که دو تا بچه را از دست بده قال و اثنان همینطور اگر دو تا فرزند از دست بده بعد قسمت آخرش که ربطی به حدیث نداره میگه که سهیل یک از راویان حدیث سخت میگرفت در حفظ حدیث و یعنی سختگیری داشت در روایت حدیث و کسی هم نمیتونست احادیث را بنویسه یعنی اگر شما میبینید قسمتی از احادیث یاد نشده علتش اینه وگرنه کل اون داستان اون ماجرا اینجا برای ما نقل میشد خب حدیث بعدی قال المؤلف رحمه الله حدثنا حرمي بن حفص وموسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عمرو بن عامر الانصاري قال حدثتني ام سليم رضي الله عنها قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد إلا أدخلهما إلا أدخلهم الله إلا أدخلهما الله الجنة إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم قلت وإثنان قال وإثنان حدیث شماره 111 حديث شماره 111 از الصحيح هذا مفرد حديث ام سليم ام سليم كيه مادر انس بن مالک مادر انس قبلا گذشت یادتون هست ابتدای شرح عدم مفرد حدیث اون نمازشو دو جا داشتیم یکی که میگه که من و اون یتیم پشت سر رسول الله نماز خوندیم یکیشم که خودش انس میگه کنار رسول الله نماز خوندم در منزل ام مسلم و ام مسلم هم پشت سرمون نماز خوند و دعایی که کرد به فرزندش و ام مسلم دعایی که خاص به انس بکنه این برای خودش یک درسی میخواد اون مسئله مو زندگیش خودش یک درس یک زندگی نامه میخواد فضل صحابه و مکاناتشون جایگاهشون با این احادیث انسان میفهمه تا مرور نکنی تا نخونی نمیفهمی که این مخاطبت کیه وقتی که بدونی که ارزشش میفهمی مثل حدیث قبلی حدیث ابو هرره ظاهرش این حدیثی رسول با زنا صحبت میکنه از کنارش رد میشی و حدیث تکراریه چند نفر دیگر هم صحابه روایت کردن ولی اهمیت صحابه حتی با اون سخن تکراری که شنیدن ولی با وجود اینجا دوباره زناش دیدم بازم دوباره نقل میکنم اینجا هم همینطور اینجا اون مسلمه اون مسلم داغ دیده است ام مسلم جز زنان صحابیه هست که فرزندانش خودش به جهاد میفرستاد و چقدر از فرزندانش شهید شدن معروفه اون مسلم با اون صبر و شکیباییش و با اون جهادش و مداوا کردن مریضان اصحاب در جنگ ها گفتم یک زندگی نامه میخواد برای اون مسلم مادر انس بن مالک ام سلیم میگوید رضی الله عنها كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ام سلیم يا ام سلیم ما من مسلمینی يموت لهما ثلاثه اولاد ما مسلمینی زن و مردی سه تا از فرزندشون از دست نمیدن مگر اینکه الا ادخلهم الله الجنه مگر اینکه الله وارد شو بکنه بفضل فضل رحمته ایاهم در ازای رحمتش بر اونها فضل رحمتش الله اونها رو وارد بشه یعنی در ازای رحمتش بر اون پدر و مادر بالاخره پدر و مادرن الراحمون يرحمهم الرحمن یادتون که هست پدر و مادر الله رحم نسبت به فرزندانشون در دلشون گذاشته در ازای این رحم الله رحمشون میکنه و از رحمتش الله اونها را وارد بهش میکنه این فضل رحمت الهیه به فضل رحمته ایاهم ایاهم کیه به چند نفر برگشت به فرزندان و پدر و مادر نگفت ایاهما به پدر و مادر همشون هم خودشون هم بچه هاشون با فضل و رحمت الهی وارد چی میشن وارد بهشت الله جل و علا بله حدیث بعدی قال المؤلف رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا معتمر قال قرأت على الفضيل عن أبي حريز أن الحسن حدثه بواسط أن صعصعة بن معاوية حدثه أنه لقي أبا ذر رضي الله عنه أنه لقي أبا ذر رضي الله عنه متوشحا قربه قال ما لك من الولد يا أبا ذر قال ألا أحدثك قلت بلى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم وما من رجل أعتق مسلما إلا جعل الله عز وجل كل عضو منه فكاكه لكل عضو منه حديث شماره 112 صحيح هذا مفرد و 150 اصل هذا مفرد حديث صح ابن معاوية صح ابن معاوية رحمه الله این حدیث و حدیث قبلی که ام سلیم از ابو هرره هم داریم با همین مضمون رضی الله عنه غفر الله له و لامه در حدیث ابو هرره با این لفظ داریم ما من مسلمین این حدیث ابو هرره کم تر از لفظ ام سلیم و لفظ ابو ذر ما من مسلمین یموت لهما ثلاثه من الولد مسلمانی نیست از فرزندانشون از دست بدن لم یبلغ الحنث مثل این حدیث که الان ما من مسلمین اینجا اومده اونجا ما من مسلمینی لم یبلغ الحنث یعنی به سن بلوغ نرسیدن سن تکلیف نرسیده باشه که گناه بر اونها نوشته بشه حنث گناهه لم یبلغ الحنث به سنی که گناه پاشون نوشته بشه نرسیده باشن الا ادخلهم الله و ابویهم الجنه الا ادخلهم اونجا داشتیم چی بفضل فضل رحمتی ایاهم اینجا واضحترش الا ادخلهم الله و فرزندان و پدر مادرشون و ابویهم الجنه به رحمته قال و على باب من ابواب الجنه کنار دری از درهای بهش به همدیگه میرسن فیقال لهم ادخلوا الجنه فیقولون حتى یجیء ابونا جلو در بهشتن وارد بهش میشن میگن ما منتظر پدر مادرمون تا بیان دستشون بگیریم وارد بهش بشیم فیقال لهم ادخلوا الجنه انتم و بفضل رحمت الله در ازای رحمت الهی شما و پدر مادرانتون وارد بهش بشید سعی میگوید که ابوذر را دیدم متوشحا قربه یعنی جامعه اون چهار قد از پوست و چرم میگه بردوشش انداخته بود حالا این اون حالت ابوذر و زهدش و ورعش داره یاد میکنه قال ما لك من الولد يا أبا ذر میگه به ابو ذر قال الا احدثك قلت بلى ما لك من الولد أنت چقدر فرزند داري به ابو ذر قال الا احدثك ابو ذر جوابش نمیده میگه که حدیث رو بهت بگم یه سری جا انسان فضولی میکنه فلانی چند تا زن داره فلانی چند تا بچه داره این مسائل خصوصیه چه ربطی به این داره چه ربطی به اون داره انسان مکلف نیست و نبایدم جویا باشه رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا چرا گفت ولا تجسسوا ولا تحسسوا وكونوا عباد الله اخوانا برادر هم دیگه باشید از برادری چیه کنجکاو نباشید لا تحسسوا کنجکاو نباشید سلما ما یعنی سوال بپرس از اون چیزی که به ربط داره نه اون چیزی که به ربط نداره چند تا فرزند داره به تو ربطی نداره چقدر پول داره چند تا ماشین داره چند تا خونه داره چند تا زن داره ربطی به تو نداره نباید کنجکاو باشی نباید جویا باشی لا تحسسو ولا تجسسو تجسس نکن سرکشی نکن تو خونه این و اون اینها از اخلاق مؤمن نیست و عباد الله اخوانه، این خلاف اخوت ایمانیه حالا اینجا ابو ذر جوابش نمیده میگه الا احدثك حدیثی بهت بگم قلت بله گفتم آری قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شنیدم رسول الله الله عليه وسلم میفرماید ما من مسلم له ثلاثه من الولد مسلمانی نیست که سه از فرزندان خودش را از دست بده لم يبلغ الحنثه که سن بلوغ نرسیده باشن الا ادخله الله الجنه بفضل رحمتي اياهم ما مگر اینکه الله او را بهش بکنه بفضل رحمتش بر اونها و من رجل اعتق مسلما و کسی هم نیست که را آزاد بکنه برده ای را آزاد بکنه کنیزی را آزاد بکنه الا جعل الله عز وجل كل عضو منه فكاكه لكل عضو منه یعنی هر عضوی که از اعضای تو بر اون جهنم نوشته شده در قبال هر عضوی از اون بنده عضوت از جهنم آزاد بشه الله تو را رهایی بده از جهنم این فضل چیه آزاد کردن برده ای در راه الله به خاطر الله به خاطر رسیدن به این فضیلت در روایت دیگه داریم در صحیح مسلم من اعتق رقبه مسلمه برده مسلمانی نیست کسی آزاد بکنه اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار در قبال هر عضوی عضوی از اون کسی که او را آزاد کرده را از جهنم الله رهایی میده حتی فرجه بفرجه، فرجه حتی فرجه حتی در مقابل شهرگاه شهرگاهش هم آزاد میشه از جهنم بله آخرین حدیث قال المؤلف رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا زكريا بن عمارة الأنصاري قال حدثنا زكريا بن عمارة الأنصاري قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات له ثلاثة لم يبلغوا الحنث أدخله الله وإياهم بفضل رحمته الجنة حدیث شماره 113 حدیث انس بن مالک رضی الله عنه که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن من مات له ثلاثه لم يبلغ الحنث کسی که سه از فرزندانش را از دست بده که به سن بلوغ و تکلیف نرسیده باشن ادخله الله و ایاهم کجا الله واردشون میکنه خودش اون پدر و مادر و فرزندانش اگر فوت بشن اگر بمیرن در حیات پدر و مادرش ادخله الله و ایاهم الله واردشون میکنه به فضل رحمته الجنه در ازای رحمتش به اونها الله وارد بهشتشون میکنه یعنی فکر نکنید پاداش بهشت برای اینها بهش فضل الهی در حق اونها فضل رحمتش تا جایی که رسول الله صلی الله علیه و میگه حتی منم اگر فضل الهی نباشه منم بهشتی نمیشم فکر نکنید در ازای عملتونه که شما بهشتی میشین نه در ازای رحمت الهی که ما بهشتی میشیم اگر الله مشمول رحمتمون قرار نده هیچ کدوم از ما بهشتی نخواهیم شد و نمیشیم و مسئله آخری و اونم این که در تمامی این اعمال نیت مهمه نیت مهمه اینه که انسان عبادتی که انجام میده حتی اون صبرش در مقابل اون نیت اجر داره ولی اگر نیت نداشته باشه اگر نیت نداشته باشه اجر نمیبره چطور چطور من نیتم رو اصلاح کنم ازدواج میکنی باید نیتت خیر باشه که افرادی را از خودت به جای بذاری که اعمال نیک انجام بدن نیتت باید از همون اول خیر باشه با زنت و همسرت همبستری میکنی با بسم الله بسم الله اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا اون لحظه را الله یاد میاری و به الله پناه میاری از شر شیطان و بچهت که در اون شب نیت کردی ساخته بشه اون بچت را پناه میدی به الله از شر شیطان اینه که چی؟ این نیته از همون ابتدا تو نیتش رو داشتی که این بچت این بچه دیندار بشه مؤمن بشه متقی بشه نه اینکه مهم قضای شهوتت باشه یک زنی خوشگل گیرید بیاد و شهوتت رو باش انجام بدی و فقط مجرد شهوت تو ذهنت باشه نه این احتساب اج نیست احتساب اج اینه که سختی ها و مشاق زندگی را تو بر خودت متحمل بکنی متحمل بشی سختی را بکشی چه در ازدواج و هزینه های ازدواج و مهر و نمیدونم خستگیش متحمل بشی و در ازای خرج و مخارج زندگی که الان سخته و واقعا هم سخته این احتساب اجره که الله این چنین پاداشی بعد در قبال اون زحماتت که زحمت کشیدی برای اون فرزندت اون پاداش بزرگ که بهشته را به دست بیاری توقع نداشته باش سلواتی همینطوری کلی بهت اجر و پاداش بدن نه اینطوری نیست پاداش بزرگ در مقابل عمل بزرگه اون عمل درست از پایش باید درست باشه از انتخاب همسر نیک و دیندار از یک همسر بیدین بیلیاقت بیحجاب بینماز توقع داری فرزندی نمازخون و دیندار و ترس وارد جامعه بکنه توقع داری اگر فردا بچت بمیره بهش الله بهت بده نیت تو از همون اول اصلاح هدفت از انتخاب اون زن فرزندی بهشتی باشه که الله در ازای اون فرزند بهشتی که تو نیت کردی الله بهت بهش بده بر اساس نیتت که تو اجر میبری ولا اجری برای تو نیست اگر مجرد شهوت قصد و نیتت باشه این اجر بزرگ البته بحثمون اجر این احتساب اجر و این اجر بزرگی که الله گذاشته و اونم حرام شدن جهنم بر شخص و واجب شدن بهش بر اون شخص این فضیلت بزرگی هست که انسان الله بهش میده در ازای اون صبر و شکیبایش خب به همین قد اکتفا میکنم سبحانك الله بحمدك سبحان الله و وصلی الله علی محمد علی محمد